مجاهد أقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجاهد أن تدخلني ربي الجنة Cijenjena i poštovana braćo, uvažene sestre, Allahovi robovi, neizmjerna hvala neka je Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nas je učinio sljedbenicima dini Islama, da smjerno i postojano hodimo putem koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio i kojim je jedino zadovoljan da živimo i umiremo u našoj vjeri islamu. Da učimo Kur'an, proučavamo sunnet i dosljedno slijedimo našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nekima to nije pravo. I oni nisu zadovoljni da mi idemo putem koji nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio te ulažu velike napore da nas na bilo koji način odvrate od slijedženja toga puta. I ta borba je od vremena poslanika sallallahu alaihi wa sallam ta borba je danas i ona će se nastaviti do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala podučava nas u svojoj časnoj knjizi da budemo oprezni, da budemo budni, da stalno imamo na umu, pa kaže subhanahu wa ta'ala وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا i oni se neće prestati boriti protiv vas svim raspoloživim sredstvima, svim metodama, svim što im padne na pamet, dokada hatta yaruddukum an dinikum sve dok vas ne odvrate od vjere vaše, sve dok vas ne odvrate od Kur'ana i sunneta, pa kada to urade pod jednim uvjetom, koji Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja in istata'u ako budu mogli onda će se prestati boriti protiv vas jer ćete postati dio njih. Već izvjestan vremenski period svjedoci smo bespoštevne medijske kampanje protiv sljedbenika ehli sunneta i džemata svakodnevno slušamo, gledamo i čitamo nevjerničke medije kako blate i obezvređuju islam i njegove sljedbenike. Od posljednjih stvari u dugome nizu, u veoma dugome nizu, našla se, dakle, u toj medijskoj propagandnoj mašineriji nasla, našla je se jedna emisija posvećena sljedbenicima Kur'ana i sunneta, posvećena ehli sunnetu val džamatu, posvećena dini islamu, kojom su Allahovi neprijatelji imali jedan jedini cilj, a to je da Allahovu vjeru omraze kod hiljada oni čija srca kucaju za ovu vjeru i kod hiljada drugi koji razmišljaju da se ovoj vjeri priključe. U istoj emisiji učešće je uzeo jedan pas uz dužno izvinjenje pasijem rodu što ga poredim sa ovim hajvanom pa je izvrtao Allahove propise propise udario je na temelje učenja i vjerovanja ehli sunneta vel džemata, na temelje na kojima su bili ashabi, tabiini, tabi tabiini i svi, pred, svi predvodnici i učenjaci ehli sunneta i džemata. Nije se stidio da govori u ime svoje i da svoj put predstavlja kao pravi put a da put ehli sunneta i džemata, put ashaba, put tabiina, put imama Ebu Hanife, imama Malika, imama Ahmeda, imama Šafije, predstavi kao haridžijski put. Njihovo glavno obilježje predstavi kao obilježje haridžija. Pa kaže, ako hoćete da znate ko su oni, vidjet ćete da oni vjeruju i govore da je Allah iznad sedam nebesa, iznad arša. I jeste, mi vjerujemo i govorimo, Allah je iznad sedam nebesa, iznad arša, upravo kao što je Allah subhanahu wa ta'ala za sebe to rekao, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayamin thumma stava ala al-arš, on je taj koji je nebesa i zemlju stvorio u šest vremenskih razdoblja, u šest dana, a zatim se iznad Arša uzdigao. Ako je ovo bilo vjerovanje ashaba, ako je ovo u skladu sa temeljima arapskog jezika, ako o ovome postoje autentični dokazi i ako ovo ne odudara od formalnog značenja riječi istiva, dužnost nam je da vjerujemo i da se povodimo za našim ispravnim prethodnicima, za ashabima, tabirinima, za imamima i uglednicima i da vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala iznad sedam nebesa, iznad arša. Imam Malik ovakve koji su imali nejasnoće po pitanju Allahovog uzdignuća izbacivao je iz poslanikovog mesčida u Medini kada su dolazili i pitali o uzdignuću, o istivau, pa je imam Malik kada je upitan o tome kazao al istivau ma'lum, uzdignuće je poznato, wa kejfel međhul, kakvoća je nepoznata, al imanu bihi vađibun, vjerovanje u to je obaveza, vo sualu anhu بِدَعْتُمْ A pitanje o tome i raspitivanje novotarija, te je naredio da se pitalac izbaci iz njegovog kružoka. Ovako su se naši prethodnici odnosili prema ovima, prema onima koji udaraju na temelje učenja i vjerovanja ehli sunneta vol džemata. Danas se takvi predstavljaju kao predstavnici zdravoga islama kao predstavnici umjerenog islama, dok svi drugi koji vjeruju da je Allah iznad Arša, oni su ih svrstali u red Haridžija, pa se nisu stidili navoditi hadise koji se odnose na Haridžije i to podkrepivati nekim besmislenim činjenicama i smješnim stvarima, pa kada kažu njihovo obilježe je da će brijati glavu naveli su govor koji govori o brijanju glave novorođenčeta kada se, dakle, zakolje akika i kada se udjeljuje sadaka. Pogledajte taj bezobrazluk i pogledajte to licemjerstvo. Ovo nas ne iznenađuje. U svakome vremenu Allahovi neprijatelji nastoje Allahove robove odvratiti od pravoga puta svim raspoloživim sredstvima, spletkarenjem, ubijanjem, hapšenjem, progonom, ismijavanjem, potvaranjem, nazivanjem ružnim i pogrdnim imenima, nuđenjem alternative, upravo kao što je taj dan ili tu noć ponuđena alternativa za sve one koji nakon te emisije promijenu svoje mišljenje drugih 30 minuta posvećeno je Tito važi da ostavite islam i da se vratite vašim stopama pa da budete u vjeri koju je Josip Broz ovdje širio na ovim prostorima. Da nas Allah sačuva od toga. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi je dao objašnjenje za sve. Lijek za svaku bolest. Zato čitajte Allahovu knjigu, pa ćete naći predke ovih koji nam danas zagorčavaju naš život, kako su život zagorčavali Allahovom poslaniku i najboljim ljudima koji su se pojavili na licu ove zemlje. Allah subhanahu wa ta'ala spominje i navodi primjer kako su Allahovi neprijatelji spletkarenjem, zatvaranjem, ubijanjem i progonom htjeli da odvrati Allahovog poslanika od puta koji mu je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar nebesa i zemlje odredio. Pa kaže subhanahu wa ta'ala وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ A kada su ti nevjernici zamke razapinjali, kada su ti spletke pleli da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te prognali, oni su zamke pleli pa je i Allah njima zamke pleo jer Allah to najbolje umije. Imali su vječnicu, sjeli su i vječali, baš kao što danas njihovi sljedbenici sjede i vječaju kako na najefikasniji način Allahove robove odvratiti od dini Islama. Pa im je došao visoki predstavnik, specijalni savjetnik, supervizor Iblis u liku starca iz Nežda. Danas im dolazi u likovima drugih osoba, mladića i staraca sa Balkana i davao im je savjete kada su oni iznosili jedan po jedan prijedlog spletkareći protiv Allahovog poslanika pa kažu dajte da ga okujemo i ostavimo dok ne umre i bliz kaže to ništa ne valja dajte nešto bolje kao što danas iznose prijedloge pa kažu to nije efikasno u suzbijanju toga i toga. Dajte nešto bolje, efikasnije, da završimo do kraja sa tim. Pa su predložili ovo, pa su predložili ono, a on je konstantno odbijao njihove prijedloge, sve dok Ebu Džehl, a koliko je takvih danas, nije ustao i iznio svoje mišljenje. Da iz svakoga plemena uzmu po jednog mladića, da im daju britke sablje, i da ih tako kao skupinu pošalju na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga ubiju pa im kasnije niko ništa neće moći. Pogledajte ove spletke, a pogledajte danas njihove spletke, nisu li to braća i sestre? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kao što je rekao, kako god oni prave spletke, Allah njima plete spletke, i Allah je mnogo od njih vješti u tome. Pa kaže subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا Kada su došli, mi smo ispred njih stavili pregradu. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا I iza njih pregradu, فَأَغْشَيْنَاهُمْ Pa smo njihov vid prekrili, فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ I oni ništa nisu vidjeli. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem ustao i po šaku prašine svakom od njih stavio na glavu kao dokaz Allahove svemoći, kao dokaz da je pored njih prošao, a da ga oni nisu vidjeli. Pa su se počeli pitati kada su našli Aliju radijallahu ta'ala anhu na mjesto Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam šta im se dogodilo i šta ih je snašlo. Allah je gospodar nebesa i zemlje. Kada to nije palilo i pilo vode, dakle spetkarenje, progon, hapšenje ili ubijstvo na kraju krajeva, jednostavno su pribjegavali ljaganju. Ljagali su sljedbenike istine, iznosili neistinu o njima, potvore i koje kakve krevete, sve da bi ih omrazili kod ljudi, da bi u ružnom svjetlu prikazali njihov put i da bi na taj način ljude odvratili od slijedjenja Allahove vjere. Kada je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam objavljena sura El asr Amr ibn El as radijallahu ta'ala anhu koji još nije tada bio prešao na islam, otišao je kod Musejleme El kedzaba koji je tvrdio da govori istinu, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvali su ga el-kezabom, lašcem i takav će ostati do sudnjega dana. Otišao je kod Musejleme pa ga ovaj upita šta je u proteklom periodu objavljeno vašem drugu, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Pa mu kaže Amr, objavljene su mu, objavljena mu je jedna sura, kratka, koncizna, jezgrovita. Vol asri innel insane lefi hosr, tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku, illa ladina amenu, izuzev onih koji vjeruju, wa amiru salihati, koji dobra djela čine, wa tavasav bil haqi, koji jedni drugima istinu preporučuju vatavasav bi sabr i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Pa je Kezab stao i razmislio, pa kaže, ha, evo ga, ime je objavljeno, želeći se postaviti kao alternativa onima koji hoće da slijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Pa kao što se njemu objavljuje, evo i Museileme el Kedzaba, da se i njemu objavljuje. Pa kaže Amr, daj da čujem šta ti je došlo, šta ti je objavljeno. Pa kaže Museileme el Kedzab, pogledajte ovo. Ja vabru, ja vabru, innama ente uzunanu vo sadr, vo sairuke hakrun fakr. Kaže, o glodaru, o glodaru, Pogledajte, želio je kao što Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje al-qari'atum al-qari'a pa kaže ja vabru, ja vabru innama ente udunan wa sadr ti si kaže dva uha i truplo a ostatak si a ostatak ti je udubina rupa pa je potom upitao Amra ibn al-Asa šta misliš kaže kako ti izgleda kako ti se čini objava koja njemu dolazi. I zaista im dolazi, samo ne od Allaha subhanahu wa ta'ala, iznad Arša, iznad sedam nebesa, već im dolazi od šeitana koji njima objavljuju i šapću na uši. Pa kaže Amr kada je čuo ovo što je čuo, kaže vallahi, tako mi Allaha, inneke ta'lam, doista ti znaš enni alam da ja znam da ti lažeš. Uvjeren sam da si svjestan kako znam da lažeš. Nakon ovoga Musailama el-Kedzab nije imao dakle nikakvog izgleda kod Amra ibn al asa kome je bilo jasno da Musailama el-Kedzab iznosi laži i potvore. Nakon dotične emisije razgovarao sam sa dvojicom ljudi koji nisu nešto Bog zna načitani i upoznati sa Allahovom vjerom, ali obavljaju namaz i slušali su određene stvari, pa sam ih pitao kako vam se čini ovo, kaže to je komunističko smeće. I onaj ko nikad nije ništa čuo islamu, vidi i kaže da onaj koji govori ne zna kazati Allah! Allah! nego kaže Allah. Kao što nevjernici govore, koji nikada Allahovo ime nisu prevalili preko svojih usana, kaže Allah, a nije Allah, kao što mu'mini govore, kao što vjernici koji uče i čitaju Allahovu knjigu, govore Allah. Kaže i ovo ti je jasan pokazatelj da je on bitanga i da ono što iznosi nije ništa drugo do komunistički EPP. Kada ni to nije pilo vode, u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, udarili su na ličnost Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kao što danas udaraju na ličnosti sljedbenika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, pa su ga počeli nazivati ružnim imenima, Kao što danas sljedbenike Allahovog poslanika nazivaju ružnim imenima, ružnim nadimcima, pa su ih počeli dovoditi u ovaj ili onaj kontekst, ali opet sve sa jednim ciljem da ih odvrate od slijedženja pravoga puta. Govorili su za Allahovog poslanika i za objavu da je to poezija, kao što danas govore da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam pročitao ono što je objavljeno prethodnim poslanicima pa da je sastavio i sročio objavu za koju danas tvrdi da je Kur'an, da Allah sačuva. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava onima koji pameti nemaju فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ i kunem se onim što vidite wa ma la tubsirun i onim što ne vidite innehu le qavlu rasulin kerim doista je to govor Kur'an je govor objavljen plemenitom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون a nije on govor nikakvog pjesnika kako malo vjerujete ili nikako ne vjerujete وما ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون niti je govor kakvog proroka kako vi malo razmišljate nego je, kako kaže subhanahu wa ta'ala, tanzilum mir rabbil alamin, objava od gospodara svih svjetova. <clears throat> Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je raskrinkao sve spletke oni koji su htjeli da odvrate svojim rukama, svojim ustima, svojim imecima od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Njihovi sljedbenici, nasljednici u dalaletu, u zabludi, danas su nastavili sa napadima na sljedbenika Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sa identičnim ciljevima i metodologijom. Hapse, ubijaju, progone, zastrašuju, nude alternativu, vrijeđaju sljedbenika Allahovog poslanika, nazivajući ih pogrdnim imenima, a sve ne bili ljudi pobjegli od njih i njihovog puta. Pod ovim mislimo na izraze koje koriste pojedine grupacije, kako bi odvratili od istine i obezvrijedili njene sljedbenike, novotari koriste vrlo ružne nazive za one koji ustrajavaju na pravome putu, a sve kako bi odvratili od njih upravo onako kako su to radili licemjeri za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam i ashaba nazivajući ih pogrnim nadimcima, a sve da ljude odvrate od islama. Allah subhanahu wa ta'ala govori o takvima pa kaže... وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنْ A među njima ima oni koji ezijete, uznemiravaju vjerovjesnika i govore on je odon, on vjeruje u sve u što čuje, u sve što čuje, Pa Allah subhanahu wa ta'ala takvima obećava azabun, azaben elima. Obećava im bolnu kaznu. One koji ezijete Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا oni koji vjernike i vjernice uznemiravaju onim što oni nisu počinili takvi su jasan grijeh i potvoru počinili kada bi im vjernici ili kada se kaže Allahovim neprijateljima وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا kema amana nasu qalu kada im se kaže vjerujte kao što pravi ljudi a pravi ljudi jesu vjernici kao što pravi ljudi vjeruju qalu anu'minu Oni govore, a zar da vjerujemo? Kako? I u što? U ono u što bezumni vjeruju nazivajući vjernike as-sufaha. Da su maloumni, da nemaju uma, da nemaju nikakvih mentalnih sposobnosti, pa Allah za njih kaže Allah innahum humus sufaha'u walakin la ja'lemun, a doista oni su bezumni, ali ne znaju. Kroz cijeli period do dana današnjeg Allahovi neprijatelji, neprijatelji pravoga puta, sljedbenike istine su nazivali pogrdnim imenima, pa u predanju od Ibn Ebi Hatima stoji, kaže, čuo sam svoga oca, kako govori, Džehmije ćeš poznati po tome što za ehli sunnet kažu mu šebbihe, kaderije kažu muđbire, murđije kažu nuksanije, mu'tezile kažu hašavije, a šije govore nabita. Danas ih slušamo kako za nas govore da smo salafije. Nismo salafije, nego selefije. Govore da smo vehabije. Do, govore da smo gačonje, bradonje i druge ružne nadimke iznose vrijeđajući nas i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, a sve da bi odvratili od pravoga puta nastoje nas po svaku cijenu dovesti u isti saf sa Haridžijama iznoseći laži i potvore kako na nas tako i na naše uvažene predvodnike između ostalih i četvericu imama i zato ih se treba čuvati i ne slušati njihove riječi, kako onima koji su manje učeni ne bi one prouzrokovale sumnje kod njih sami i kako ne bi postali predmet ostvarenja njihovih ciljeva. Šta više, oni sami sebe razotkrivaju, sami njihovi izrazi, njihove fraze, <clears throat> njihove riječi govore o kome oni u istinu govore, ko su ti od kojih oni odvraćaju, pa kažu, oni kažu, ovi, to jest vehabije, pozivaju u slijedženje izvornog islama i dosljedno sprovođenje šerijaskih propisa. Elhamdulillah. Kaže, oni vjeruju da je Allah iznad arša. Elhamdulillah. Kažu, nose duge brade i kratke pantalone, Alhamdulillah sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kažu žene im nose islamsku nošnju alhamdulillah kaže oni jedu samo halal hranu alhamdulillah nije li to što nam je gospodar naš naredio i što se od nas traži a oni nam spočitavaju kao naše greške i naše propuste čega bismo se mi trebali otarasiti i tada bismo postali za njih prihvatljivi i tada bi njihova borba prestala jer je nestalo onoga zbog čega se oni bore protiv nas pa kažu briju glavu to je novorođenoj djeci i tako dalje. Slične stvari dešavale su se najvećim, najeminentnijim uglednicima islamskog ummeta. Za imama Šafiju govorili su da je Rafidija Zašto? Jer je iznimno mnogo volio porodicu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ukazivao im posebne počasti pa su zato rekli on je sumnjev i on je rafidija pa kaže imam šafija kaže imam šafija kada su ljudi počeli govoriti kao što govore danas za ove stvari kažu to je vjera vehabija a tako jeste Hvala neka je Allahu subhanahu wa ta'ala, to je naša vjera i mi je se ne stidimo i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan imamom Šafijom kada je spjevao stihove onima koji su ga potvarali i govorili za njega da je Rafidija, pa kaže Ja rakiban qif bil muhasaba min mina, wahtaf bi qaidi hajfaha wa nahidi, إن كان رفضا حب حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافدي كاجي او تي كوي يشيش za vrijeme hađa, kaže, stani kod El Muhasaba na mini, jedan predio na mini, pa kaže, vikni onima koji na obronku njenom sjede i stoje. Ako je ljubav, ako je rafidijstvo ljubav prema porodici Muhammeda, neka i džini, i ljudi posvjedoče da sam ja Rafidija. To je kazao imam Šafija, a mi kažemo ako je dosljedno sprovođenje kuranskih tekstova i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam, odnosno slijedženje izvornog islama, vehabizam, nek nas zovu vehabijama, ako misle da je to selefizam, nek nas zovu selefijama, ako misle da je hanefizam, nek nas zovu hanefijama, nama to ništa ne smeta i mi zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je učinio sljedbenicima pravoga puta. Ovo nas ništa ne iznenađuje što je došlo od Allahovih neprijatelja, obzirom da nas je naš gospodar upozorio da će se to događati sve dok se ne odreknemo onoga na čemu jesmo dini Islama, kaže subhanahu wa ta'ala وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Tobom se neće zadovoljiti ni jevrijeji ni kršćani sve dok ne bude slijedio njihovu vjeru. A ti reci, قُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى Reci Allahova uputa, to je prava uputa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suprotnom, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ Ako bi ti slijedio njihove strasti, nakon što ti je znanje došlo, ti kod Allaha ne bi imao ni zaštitnika, ni pomagača, niko te od Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi mogao zaštititi. kao što niko nije zaštitio Ebrehu kada je došao iz Jemena da poruši Kabu, pa je prolazeći putem od Jemena do Meke zarobio jednog poglavara koji mu je ponudio svoju uslugu u zamjenu za život, pa kaže Ebreha ostavi me, a ja ću ti biti vodič, ja ću ti pokazati put u ovim bespućima arapskog poluotoka. Ebreha je poštedio i ostavio na životu, pa kada su došli u područje Meke i kada se Allahova kazna spustila na Ebrehu i njegovu vojsku, oni su se dali u bjeg. Dali su se u bjegstvo, što kažu glavom bez obzira, pa su trčali do ovoga vodiča i pitali ga gdje je put za Jemen? Gdje je put za Jemen? Jer su vidjeli šta je snašto njihove, suborce i njihove drugove, pa kaže njima taj vodič, Ejnel meferru wal ilahu talibu, gdje da se bježi a kada Allah traži? Kuda da bježite? Hoćete li u Jemenu biti sigurni i spokojni od Allahove kazne? I zato Allah navodi njihov primjer, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? A jesi li ti vidio šta je gospodar tvoj u red uradio sa vlasnikom slona? Jesi li ti vidio pa je njihovu spletku dao da postane zabluda, da ispari da postane ništavna? Elem jeđ al kejdahum fi tadlil. I onda je poslao kaznu arsele alihim tajren ababil. Jata ptica termihim bi hijjaratim min siđil, koje su ih gađale kamenicama i sve su ih pobile. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari um, da nam podari snagu, da nam podari volju, da ostanemo i opstanemo na Allahovom pravom putu, da ne pokleknemo pred nasrtajima i napadima Allahovih neprijatelja, bez obzira koliki bio njihov broj, bez obzira kolika bila njihova snaga i moć, Allah subhanahu wa ta'ala jači je od njih.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 يا قوي يا عزيز اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا يا قوي يا عزيز اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم ما كان له من قوه في السماء فاسقطها وما كان له من قوة في البحر فأغرقها وما كان له من قوة في الأرض فدمرها يا قوي يا عزيز إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا رزاق يا كريم اللهم ارزقنا رزقا حسنا طيبا مباركا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيم الصلاة يعلنون ألوفا يجاهدون